Взагалі він був азартної вдачі. І багато цікаво е, вигравав чи програвав, всіляко бувало, два чи три рази без зарплати приходив. Щоправда, через день-два так і приносив гроші, позичав у когось, чи в касі взаємодопомоги брав, і вигравав теж бувало. Тоді приходив радий, накуповував <laughs> різних ласощів. У двері задзвонили Галина Овер'янівна швидко підвелася. Це Антоніна, сестра Антонова, і вийшла в коридор. Так, правду кажучи, не чекав, що, вперше побачивши мене, Галина Авер'янівна почне так відверто розповідати таке, що й близьким людям розказувати неприємно. Вона, звичайно, усвідомлює, що я розслідую справу, що для неї я просто міліцейський чиновник, з яким вона, можливо, ніколи в житті більше не зустрінеться. І все ж, що це? Бажання довести свою непричетність до самогубства, котрого вона, видно, не виключає. Чи чоловікове пияцтво так допекло їй, що хочеться поділитися своїм горем хоч з ким-небудь, хоч чоловіка вже й нема? Воно годилося відповісти на відвертість відвертістю розповісти про передсмертний лист чоловіка. Але навіщо передчасно кидати тінь на людей, яких він там називає? Як вона те сприйме? Вони ж цілком можливо, Богу душу винні? Ні. Поки слідство не закінчено, краще, мабуть, утриматися. Зрештою, ми не повинні відразу розкривати опитуваному навіть і близькій небіжчиковій людині все ще нам відомо. Чую, як у передпокої жінки перемовляються. Мабуть, про мене. Здрастуйте. Дебела жінка в синій сукні з такими ж, як і вчора на цвинтарі, густо нафарбованими губами, енергійно ступає до кімнати. Ви з міліції міцно по чоловічому тисне мені руку. Кажуть, що вже знайшли вбивцю. Водія знайшли, розбирається з ним. Та що там розбиратися, судити треба. Голос у неї сильний. Давати вказівки відчувається їй звично. Вона повертається до Галини Овер'янівни. Завела я костика, передала з руку руки вчительці. І раптом без переходу до мене. Слухайте, що це у вас у Клепарівську робиться з тими таксі? Якась, вибачайте, мафія. Стали на зупинці. Мені на одинадцяти треба бути в аеропорту. Чотири машини підійшло і жодна не взяла. Їдуть, бачите, куди їм треба а не мені. Кажу, розумієш, ти вже до Галини Овер'янівни, ще треба під'їхати до квартири, зачекати хвилин 15, поки зберуся, а потім в аеропорт. А вони хитають головами, їм це не підходить. Каз на що. Ну, нас у Сибіру я їм показала б не в той бік. Та й тут показала б, якби мала трохи часу. Не сумніваюся, що насправді показала б таксистам, де раки зимують. Не турбуйтеся, Антоніна Васильівна поглядає на годинник. Вам на одинадцяту я підвезу вас до аеропорту. Вона запитливо дивиться на мене. Нарешті здогадалася. Ага, так це ваша машина стоїть біля будинку. А я й вашого шофера просила. Так він навіть слова не зронив, лише головою хитнув. Ну, спасибі. Як будете у нас у Томську, я вам на всі дні дам свою машину, щедро обіцяє вона. А зараз, пробачте, буду збиратися. Галина Верянівна, прошу я, чи можна мені, поки Антоніна Васильівна збиратиметься, надрукувати на вашій машинці дещо з того, про що ми говорили, для пам'яті? Прошу дуже. Вона швидко знімає кришку футляра, підсуває круглого стільчика з маленькою подушкою на сидінні і виходить на кухню. Повертається з целофановим пакетом, в якому жовтіють яблука та лимони кладе його в сумку Антоніни Васильівни і питає мене, може, у вашій машині і для мене місце знайдеться? Не треба, гримає Антоніна. Яке там проважання в аеропорту? Це ж не вокзал, де можна на пероні постояти, а потім ще й ручкою помахати у вікно. Ні, Галю, не треба. Ти ж ще сьогодні збираєшся на роботу піти, та й у квартирі треба прибирати. Вона рвучно обнімає невістку, цілує і енергійно наказує мені Ходімо. Підходимо до машини, і не встигаю я по джентльменськи запропонувати їй зайняти місце поруч з водієм.